به چند قسم تقسیم می شود قسم اولش شمائله صلی الله علیه و سلم است یعنی که تبع و رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم طبیعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باب حالا صحبت شروع می کند یا نوشتن شروع می کند صاحب کتاب خب پیش از که درباره این صحبت بکند درباره نام ها و صفات های پیامبر صلی الله علیه و سلم اولا насабуҳу салли аллоҳу алайҳи васалам насаби паёмбар насаб яъне сулола яъне бобиу аҷдодҳои паёмбар салли аллоҳу алайҳи васаламро баён мекунад аввалан ки ин ҳазрати паёмбар салли аллоҳу алайҳи васалам ба исмоил писари иброҳим алайҳи салоту вассалом аз рӯи сулола аз рӯи насаб пайвандӣ дорад хоб акнун соҳиби китоб зикр мекунад диққат битиҳед мега ва ҳуа صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله و همو پیامبر ما و شما صلی الله علیه و سلم نامش محمد پسر عبدالله است یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نام پیامبر است و دیگر نام هایی که دارد ان در سبت های بعدی بیان خواهیم کرد و نام پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله می باشد و عبدالله پسر عبدالمطلب است عبدالمطلب бобии паёнбар саллаалаивасалам ана акнун баъд аз ин дигар бобиҳои паёнбарро соҳиби китоб зикр мекунад абдулмуталиб писари ҳошим аст абдулмуталиб ниҳашим ибни абдиманаф ва ҳошим бошад писари абдуманоф аст ибни қусай абдуманоф писари қусай аст ибни килаб қусай писари килоб аст ибни мурра килоб ибни фарзанди мурра аст ибни каъб мурра бошад фарзанди каъб аст ибни луай каъб бошад фарзанди луай ҳаст ибни ғолиб луай бошад фарзанди ғолиб аст ибни феҳр ва луай ва ғолиб бошад фарзанди феҳр аст ибни малик феҳр фарзанди молик аст ибни надр молик фарзанди надр аст ибни кинана надр фарзанди кинона аст ибни хузайма ва кинона бошад фарзанди хузайма ҳаст ибни мудрика و خزیمه باشد فرزند مدرکه است ابن الیاس مدرکه باشد فرزند الیاس است ابن مدر الیاس باشد فرزند مدر است ابن نیزار مدر باشد فرزند نیزار هست ابن معد نیزار باشد فرزند معد هست ابن عدنان معد باشد فرزند عدنان هست اکنون ببینید تا اینجا 20 бовии паёнбар саа салам ғайр аз падараш яъне аз бовиҳои паёнбар бистаашро зикр кард яъне сулолаи паёнбарро насаби паёнбар сала ллоу алай васаламро бистаашро аз бовиҳояш зикр кард акнун соҳиби китоб мегӯяд ва аднан мин валади исмоил аззабиҳ мегӯяд ки аднон охирин яъне бистум бобии паёнбарро гуфтем ки маад ибни аднон яъне аднон мега аз насли исмоили қурбонӣ ҳаст исмоили забеҳ исмоиле ки ба омодаи қурбонӣ буд яъне ки аз насли исмоил алайҳисалоту вассалом ҳаст ва исмоил фарзанде ки аст ибни иброҳим лхалил ибни иброҳим алхалил яъне фарзанди иброҳими халил салллоҳу алайҳи салоту вассалом ҳаст яъне исмоиле ки фарзанди иброҳими халил алайҳиссалом ҳаст هست یعنی اسماعیل که فرزند ابراهیم خلیل علیه السلام هست عدنان از انا همین نسل است پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل بوده است این بود نسبی پیامبر صلی الله علیه و سلم اکنون صاحب کتاب میگه و هو صلی الله علیه و سلم اکنون پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیان میکند که خیر اهل الارض نسبا علی الاطلاق بهترین اهل زمین از روی نسب می باشد مطلقا مطلقا بهترین شخصیتی که بالای زمین زندگی کرده است این پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد می باشد و فی الحدیث در حدیث همچنین آمدگی است که ان هرقل ملک روم یعنی که هرقل پادشاه روم قال لابی سفیان رضی الله عنه аби суфён радиаллоҳу анҳура гуфт саъалтука ан насабиҳӣ яъне ки подшоҳи рум абу суфёна гуфт ки ман туро аз насаб аз сулолаи паёнбар пурсидум паёнбаре ки дар замонш яъне ки дар он замон вуҷуд дошт даъвои паёнбарӣ карда аввали бигем да, کرد اولی بگیم بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود میگه سالتو که عن نسبه من گفت تو را از نسب پیامبر پرسیدم فذكرت انه فیکم ذو نسب میگه گفتی تو که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین شما صاحب نسب است یعنی نسبش بسیار عالی هست بسیار نسب بزرگ دارد پس هرقل هرقل подшоҳи рум чӣ мега факадалика русулу тубаасу фи насаби қавмиҳа яъне пас ана ҳамин тавр паёмбарон фиристода мешаванд дар насаби қавмашон яъне ҳамин тавр дар насабҳои олӣ аз байни қавмашон паёмбар фиристода мешавад пас ин далолат мекунад ба бузургии насаби паёмбар сал ла васалам ки чӣ тавре ки соҳиби китоб аз бобиҳои паёмбар бистаашро баён кард ва паёмбар сал ллоу алйи васалам аз соҳиб насабтарин соҳиб сулолатарин беҳтарин насабро дошт пас ин буд насаби паёмбар сал ллоу алайи васалам ва ин ҳаст суҳбати аввалини мову шумо дар ин боб баракалло фикум то суҳбати оянда аллоҳ ҳофизу мададгор ки суҳбати оянда дар бораи اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم سلم یعنی يعني اختیار کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم را چطور الله سبحانه و تعالی اختیار کرد سبت و آینده صحبت خواهیم کرد بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته